Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Հանդիպումներ ԼՂՀ նախագահականում ու ազգային ժողովում։ Արցախի կառավարությունը անելու է հնարավորինս կամավորների ընտանիքներում սոցիալական լարվածությունից խուսափելու համար։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար անհրաժեշտ են ոչ քիչ ջանքեր։ Շատ կամավորներ այսօր էլ առաջնագծում են Հայկական Astromaps ընկերությունը պետական սահմանների շուրջօրյա տեսահսկման սարք է ստեղծել։ Ստեփանակերտում հանդիսավորությամբ դիմավորել են ՈՒՇ-ի Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցած Արցախցի մարզիկներին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մայիսի 23-ի լույս 24-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը հանգիստ է եղել։ Առաջնային գծի որոշ հատվածներում հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 23-ին ընդունել է Հայաստանի ատամնաբուժության ոլորտի մի խումբ ներկայացուցիչների, Հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր ստոմատոլոգ Լազար Եսայանի գլխավորությամբ։ Նախագահը կարևորել է Արցախի եւ Հայաստանի փոխգործակցությունը առողջապահության ոլորտում, նշելով, որ այն մեծապես նպաստում է մեր հանրապետությունում ոլորտի զարգացման, արդիական փորձի կիրառման գործընթացներին։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում Լազար Եսայանն ասել է. Նախագահի հետ քննարկվեցին հետագայում այս բնակավարում կարևորող հարցեր եւ առողջապահության նախարարության հետ կառավարության հետ համատեղ մենք կփորձենք իրականացնել նաեւ բավականին այլ ծրագրեր այս ոլորտի հետ կապված եւ կարծում եմ դա մեզ կհաջողվի, քանի որ կա նաեւ ցանկություն եւ տրամադրություն մեր գոլեգաների կողմից այստեղ։ Հանդիպանը մասնակցում էր ԼՂ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունել է հայտնի բռնցքամարտիկ Վախթանգ Դարչինյանին եւ նրա թիմի անդամներին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախում սպորտի, մասնավորապես բռնցքամարտի զարգացման հետ կապված հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել Վախթանգ Դարչինյանին հայրենիքում սպորտի բնագավառում եւ համահայկական տարբեր խնդիրների լուծմանը ակտիվորեն մասնակցելու համար։ Հանրապետության ղեկավարը մայիսի 23-ին ընդունել է նաև Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձունների խորհրդի համանախագահ Վան Գրիգորյանին։ Հանդիպան արձարծվել են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, Հարինիկ Սփյուռք կապերին, ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին, տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ ՆԽԳ Սահակյանը բարձր է գնահատել Ամերիկայի հայկական համագումարի աշխատանքը, կարևորելով նրա դերակատարությունը Արցախին մշտապես սատարելու եւ համազգային տարբեր խնդիրների լուծմանը ակտիվ մասնակցելու գործում։ Հանդիպանը մասնակցում էին ԼՂ արտգոսնախարար Կարեն Միրզոյանը, Ամերիկայի հայկական համագումարի Երևանյան գրասենյակի տարածաշրջանային տնորեն Արփի Վարդանյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձունների խորհրդի համանախագահ Վան Գրիգորյանին եւ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանին մայիսի 23-ին ընդունել է նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ողջունելով հյուրերին խորհրդարանի նախագահը բարձր է գնահատել Ամերիկայի հայկական համագումարի գործունեությունը Միացյալ Նահանգներում հայկական շահերի պաշտպանության եւ Հայաստան-Արցախ սփյուռք կապերի ամրապնդման գործում։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Վան Գրիգորյանը ներկայացրել է կառույցի կողմից վերջին շրջանում իրականացված գործունեությունը, այդ թվում ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների քաղաքական ու հասարակական շրջանակներին իրազեկման աշխատանքները։ Հանդիպմանը կողմերը անդրադարձել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման, Արցախի միջազգային ճանաչման եւ տարածաշրջանային խնդիրներին։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձունների խորհրդի համանախագահ Վան Գրիգորյանին եւ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանին ընդունել են նաեւ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Համագումարի ներկայացուցիչները այցելել են Մարտակերտի շրջանի Թալիշ եւ Մատաղիս բնակավայրեր, ցանոթացել ապրիլի սկզբին ձեռնարկված հակառակորդի ռազմական ագրեսիայի հետևանքներին, շփվել բնակիչների եւ զինծառայողների հետ։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 23-ին խորհրդակցություն է հրավիրել Պաշտպանության բանակի եւ շրջանային վարչակազմերի միջև աշխատանքների համադրման հետ կապված մի շարք հարցեր քննարկելու նպատակով։ Նա կարևորել է կառավարման ողջ համակարգի աշխատանքների համապատասխանելիությունը պաշտպանության բանակի գործունեությանը, որ เป զի հարինիքի անվտանգության ապահովումը արդյունավետորեն կատարվի։ Քննարկելով հայրենիքի պաշտպանության գործում ընդգրկված կամավորներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հարցը, գործադիրի ղեկավարը շեշտադրել է, որ կառավարությունը անելու է հնարավորինս կամավորների ընտանիքներում սոցիալական լարվածությունից խուսափելու ուղղությամբ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելուց բացի այլ տարբերագույնություն չունի, Այդ մասին ասել է ԵՀԿ խորհրդարանական վիայժողովի հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Քրիստիան Վիգենինը նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ ընդունելությանը։ Ողջունելով հյուրին հանրապետության նախագահը ընդգծել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում ԵՀԿ դերակատարումը որպես համաեվրոպական անվտանգության ոլորտի կարևոր կազմակերպություն եւ մասնակից երկրների միջև իրավահավասար երկխոսության կարևորագույն հարթակ։ Հանդիպման ժամանակ Քրիստիան Վիգենինը նշել է, որ տևական խաղաղության հասնելու համար դեռևս անհրաժեշտ է շատ ջանքեր գործադրել։ Այս իրավիճակում ըստ նրա ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը իր դերակատարությունը տեսնում է խաղաղության հաստատման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին օժանդակելու մեջ։ Վերահաստատում եմ, որ ԵՀԿ խորհրդարանական վիայժողովի համար Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելուց բացի այլ տարբերագույություն չունի եւ այն ամբողջությամբ սատարում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը, շեշտել է Քրիստիան Վիգենինը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը շնորհակալ է կամավորներից, ովքեր ինչպես թեժ մարտական գործողությունների օրերին, այնպես էլ այժմ առաջնագծում են։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ժողովրդին, կամավորական շարժմանը բոլոր կամավորներին, պատերազմի մեր բոլոր մասնակիցներին, իրենց փորձի համադրմամբ մեր այսօրվա առաջին գծում գտնվող բանիմաց խելացի գրագետ հրամանատարների եւ զինվորների հետ մեր արժեվ դրված մեր երկրի Արցախի պաշտպանության խնդիրը իրականացնելու համար, ասել է Սերյան Օհանյանը։ Նա նշել է, որ հասարակական կամ այլ կազմակերպությունների հենքի վրա ձևավորված կամավորական ստորաբաժանումները, որոնց ծառայությունը իրականացվել է տարբեր հերթափոխերով, մեծ աջակցություն են ցուցաբերել պաշտպանության բանակին։ Այդ հերթափոխերը այսօր էլ շարունակվում են։ Այն կամավորները, ովքեր դեռևս ցանկանում են ներկա գտնվել պաշտպանության բանակում, նրանք ներկա են, նշել է նախարարը, հավելելով, որ կամավորների մի մասն էլ հետ է վերադարձել իր բնականոն կյանքին։ Գիտահետազոտական եւ փորձարարակ կոնստրուկտորական աշխատանքներ իրականացնող հայկական Astromaps ընկերությունը պետական սահմանների շուրջօրյա տեսահսկման սարք է ստեղծել։ Պահանջարկը հաշվի առնելով մենք նախագծել ենք սարքը ռազմական ստանդարտներին համապատասխան եւ ցերեկվա համար եւ գիշերվա։ Ջերմադիտակը մարդկանց ինֆրակարմիր տիրույթում արձակած ճառագայթման հիման վրա կառուցում է ջերմային պատկեր։ Բայց այդ մեր սարքը նաև կատարում է անընդհատ տեսագրում ռեալ ժամանակում, ասաց ընկերության տնորեն Արամ Եդիգարյանը նշելով, որ սարքը կարող է մարդկանց հայտնաբերել եւ ճանաչել տարբեր հեռավորություններից կախված տեսախցիկի տեսակից։ Սարքը տնորենի խոսքով ոչնչով չի զիջում արտասահմանյան նման սարքերին, ավելին առավելություններ ունի։ Հալեպում տեղի է ունեցել հանդիսավոր միջոցառում նվիրված Արցախի անկախության հռչակման 25-ամյակին։ Միջոցառման գեղարվեստական հատվածում ներկայացվել է Արցախի պատմությունը վաղ ժամանակներից մինչև օրս, հերոսական դրվագներ գոյամարտերից, արցախյան ազատամարտիկների մարտական ոգին ու առօրյան պատկերող տեսանյութեր։ Հանդիսությանը ելույթով հանդես է եկել Արցախի ազգային ժողովի падգամավոր Դավիթ Իշխանյանը, ով Արցախի ժողովրդի եւ իշխանությունների անունից շնորհակալություն հայտնեց Սիրիա հայությանը անկախության առաջին իսկ օրից իրենց կողքին լինելու եւ հաղթական պայքարին մասնակից դառնալու համար։ Այնուհետև Դավիթ Իշխանյանը ներկայացրել է Արցախի սոցիալ-տնտեսական ներկայ իրավիճակը, անդրադարձավ ապրիլյան պատերազմական գործողություններին։ Ապրիլին Թշնամու լայնածավալ հարձակումը անսպասելի վտանգի արչև էր կանգնեցրել սահմանամերձ մի շարք գյուղերի բնակիչների։ Արավել վտանգավոր բնակավայրերից կազմակերպված տարհանման արդյունքում ադրբեջանական ագրեսիայից բարեբախտաբար դժողներ չեն եղել։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը Տշնամու թիրախում հայտնված Մարտակերտի հարևանությամբ մեծ շենն է, նենք տշնամու արկերի ու հրթիռների համար հասանելի։ Սակայն գյուղացիներից գյուղը հիմնականում լքել էին կանայք ու երեխաները, իսկ հատաղամարտիկ պատրաստ իրավիճակի ցանկացած շրջադարձի մնացել են իրենց օջախում ամեն գնով գյուղը պաշտպանելու վճռով, ասում է գյուղի տարեցներից մեկը Վիլյամ Դանելյանը։ Ես դեմ չեմ եղել, որ ասեն լավ գյուղ պետը փոքր երախա ունեցող երախաներին հանեն, բայց մեծ մարդը եթե գյուղը թողես փախավ, նա պայն ենթադրենք նա է սփախավ։ Այն կարվող։ Եթե նրա ես թողեմ իմ տանս թողեմ փախչի։ Ճիշտ ունի դա։ Մի ժամով է չուստի։ Արցախյան պատերազմի երրորդ կարգի հաշմանդամ Վալերի Ղոկասյանը հավելում է. մնացել են գյուղում ամեն վարքյան առաջնագից մեկնելու հրամանին պատրաստ։ Միշտ սпасել եմ գյուղապետ հետ միասին որ երեխաներին մեր տղերքը մեր երիտասարդներին դերքերեն որպես մուքը կարող ինչ որ իրաց թիկունքում կանգնենք որպես ինչ որ մի հացավ 90 տարի հերս էվա, ես կայնատ ասմա, ես ուրիշ ոչ մի տեսեք են ծեմքինամ, պետք է կանգնեմ, որպեսի ժողորդ նայեմ, որ ես տեղым, իմանան, որ հայերնիքը մերնա, մենք կանգնած ենք մեր զինվորի տիկունքում։ Համայնքի ղեկավար Սլավիկ Խոշուդյանը պատմում է, որ դեռևս 90-ականների հետքերը լիովին չվերացրած գյուղը ապրիլին նորից կանգնել էր նոր ավերածությունների վտանգի առջև։ Սակայն շնորհիվ Պաշտպանության բանակի պատժիչ գործողությունների, որի արդյունքում ժամանակին ճնշվեց ու լռեց ճշնամին, գյուղում ոչ մի արկ չպայթեց։ Կրակոստերը եղելա գյուղամիջին։ Կրակոս չի եղել, բայց մեր գյուղի, մեր վայրլահովի տարածքում կրակոցները եղելա, գյուղից տեղափոխվել են միայն փոքր երեխաները եւ իրենց մայրերը։ Մնացածը մեծահասակները մնացել են ստեղ։ Երիտասարդները լրիվությամբ այսօր բապահին գտնվում են սահմանը։ Մենք արդեն պատերազմի փորձ ունենք, եթե 90-ականներին համարյա առանց զենքի հաղթել ենք ճշնամուն, ապա հիմա, երբ ունենք խիզախ տղաներով հերոսական բանակ, անկրկելու իրավունք չունենք։ Ոչ մի տեղ չենք գնալու, սա մեր հողն է։ Մնալու ենք ու պաշտպանելու ենք, ասում է գյուղի տարեցներից մեկը, Բագրատ Եսայանը։ Նոր հաղթանակներում նա կասկած չունի, ամբողջ հայության միասնական կամքը, այլ ելք չունի ունի, քան հաղթանակը։ Միակ ցանկությունն էլ ծերունու համար խաղաղությունն է։ Մենք այս ձևի շատ լավ ենք, շատ լավ ենք ապրում, միայն լինի խաղաղություն։ Մեր կարևոր խաղաղությունն է։ Այն փոքր, այն այն կանանչը, որ մենք կարող ենք յոլա գնանք, միայն խաղաղությունն է։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք օր անց մայիսի 27-ին Հանրապետության հանրակրթական կրթօջախներում հնչելու է դպրոցական վերջին զանգը։ Տոնական օրվա միջոցառումների ծրագիրը կապված ապրիլյան իրադարձությունների հետ որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել։ Թեմայի շուրջ Յուլիա Վանյանը զրուցել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի հետ։ Թե ինչու սովորաբար մայիսի 24-ին կամ 25-ին նշվող վերջին զանգի արարողությունն այս տարի տեղի կունենա մայիսի 27-ին, Միքայել Համբարձումյանը պարզաբանեց, որ դա կապված է ուսումնական պլանի ժամանակացույցի հետ, այսինքն դպրոցական ծրագրերի համար անհրաժեշտ 37 շաբաթը լրանում է հենց մայիսի 27-ին։ Խոսելով այս ուսումնական տարվա վերջին զանգի կապակցությամբ նախատեսվող տոնական միջոցառումների անցկացման առանձնահատկությունների մասին, փոխնախարարը նշեց. Վերջին զանգը որպես իրադարձություն բոլոր երեխաների համար կարևոր իրադարձություն է որպես այդպեսին եւ ելնելով դրանից պետք է որ այն ինչ որ հիշարժանություն իր մեջ պարունակի, բայց նաեւ մյուս կողմը որ հաշվի առնենք, որ այս իրավիճակը մեր ապրիլյան իրադարձությունները ինձ թվում է որ պետք է լինենք զուսպ եւ դա մեր օրակարգային հարցը պետք է լինի։ Դրանից ելնելով բոլոր դպրոցներում միջոցառումները որպես այդպեսին կլինեն անխտիր, իսկ եթե դպրոցից դուրս ինչ որ միջոցառում ուսումներ ինչ որ բան նախատեսում են երեխաները, ապա դպրոցներին բոլորին հանձնարարված է, որ լրիվությամբ վերահսկեն իրավիճակը չլինի չափերից չանցնեն։ Պարզապես որպեսզի իրենց դասղեկները, իրենց հարազատները, մեծերը ամեն դեպքում ինչքան հնարավոր է վերահսկեն իրավիճակը, Իմ հարցին, թե Արցախում ինչ ծավալ կունենա վերջին զանգի տոնակատարությունը եւ քանի շրջանավարտ է պատրաստվում հրաժեշտ տալ հարազատ կրթօջախին, փոխնախարարը պատասխանեց. Շրջանավարտներ մենք ունենանք հանրապետության բոլոր դպրոցներում, եթե հաշվառենք եւ 9-րդիներին որպես հիմնական դպրոցի ավարտողներ շրջանավարտներ եւ 12-րդիներին, 12-րդիների շրջանավարտների թիվը կազմում է 1375, իսկ 9-րդիներինը 2045 շրջանավարտ։ Վերջում Միքայել Համբարձումյանը բարեմաղթանքներ հղեց ուսումնական տարվա բոլոր շրջանավարտներին։ Մեր շրջանավարտները, ովքեր այս տարի եւ ընդհանրապես ոչ միայն դպրոցների այ բոլոր ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները դպրոցներին առավել եւս որոնք իրենց դպրոցական փուլը կյանքի այս բավականին երկար հատվածը չնայած որոշ առումներ նաև շատ կարճ հատվածը իրենք հաղթահարել են հաղթահարել են մի մասի կարծիքով լավ մի մասի կարծիքով բավարար բայց ամեն դեպքում նրանք արդեն անցնում են հաջորդ փուլ եւ այդ հաջորդ փուլում բոլորին բոլորին մաղթենք հարթ ճանապարհ բայց կյանքում ճանապարհը հարթ չի լինում, լինում են անկոչ քարակոսներ նաև, որպեսզի նրանք հաստատակամ լինեն ու այդ քարակոսները ջարդելով, փշրելով անցնեն առաջ ու դեպի իրենց նպատակը, բայց միշտ խիղճը իրենց հետ տանելով։ Յուլիա Վանյան այսօր Մարզասերների համար Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան օղակաձև բուրակում 3 տեղի է ունեցել Մոսկվայում անցկացված Ուշուի Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցած Արցախցի մարզիկների դիմավորման հանդիսավոր արարողություն։ Դրոշներով ու պաստառներով նրանց դիմավորելու էին եկել մարզիկների ընկերներն ու երկրպագունները, ովքեր չեմպիոններին դիմավորել են ծափվողջուններով։ Արցախցի մարզիկ ոսկե մեդալակիր Հայկ Գասպարյանը նշել է, որ հպարտ է, որ ինքը կարողացել է հայկական դրոշը ծածանել։ Արծաթե մեդալակիր Վարդգես Մանասյանը, ով առաջնությունում գրավել է երկրորդ տեղը, նշել է, որ մրցումները ընթացել են բարձր մակարդակով։ ԼՂ Ուշուի ֆեդերացիայի հիմնադիր, Մերձավոր Արևելքում ԼՂ ներկայացուցիչ, հայ սևգոտիների միության արևելյան մարտարվեստների վարպետ Կարո Քեբաբչյանն էլ նշել է, որ մայիսը հայ ժողովրդի հաղթանակների ամիսն է։ Հայ քաջորդիները ոչ միայն սահմանին են հաղթանակ տոնում, այլ նաև սպորտի, կրթության, մշակույթի ոլորտներում։ Եվ այս օրերին մենք ականատեսն ենք լինում, թե ինչպես են մեր մարզիկները հայոց երագույնը ծածանում ամենուր միջազգային հանրությանը ցույց տալով, որ հայի գենը հաղթող է եւ անվախ ցանկացած բնակավարում, ասել է Կարո Քեբաբչյանը։ Գերմանական Բունդեսլիգայի ֆուտբոլիստերի շրջանում հարցում է անցկացրել Պարզելու մրցաշրջանի լավագույն ֆուտբոլիստին։ Հարցմանը մասնակցել է Բունդեսլիգայի 235 պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ։ Հարցման արդյունքներով առաջին տեղը զբաղեցրել է Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, հավաքելով հարցվածների 31.1%-ի ձայները։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։